mana ollohni zikri bilan o'tkazishlikni muvoffiqi bo'lib turibdi ekan bir hadis aytilib bir oyat aytilyapti ekan qancha ollohni rahmati yog'iladi bu ne'matlar haqida qancha gapirsak oz azizlar lekin buni shukrini buni allohni bergan ne'matiga shukronasini qilib borish kerak lekin shu narsa bilan faxrlanib ovora bo'lib qolishlik kerak emas alloh qur'oni karimda shunday qilib marhamat qiladiki billah hakumut takathur hatta zurtumul maqobir bola chaqaning ko'pligi dunyoda ko'pligi bilan maqtanish ollohni ibodatidan sizlarni to'sib qo'ydi dedi olloh bolam chaqam dunyoyim dunyo ko'paytirish mana shu bilan faxrlanish mana shu bilan maqtanish bo'lib ollohni ibodatidan to'silib yurib hatto zurtibul maqobir hatto shu holatda siz qabrni ziyorat qilguncha shunday bo'ldingiz dedi haqiqatdan inson uni qilaman buni qilaman dunyoyim bilan ovora bo'laman uy joy va hokazo qilib yurib yurib yurib oxiri hatto zurtumul maqobir hatto qabrni ziyorat qilib qolar ekan tasavvur qilaylik azizlar kimimiz to'plagan dunyoyimizni u dunyoga olib ketdik shuning uchun rasulimiz alayhissalotu vassalam aytadilarki insonni uchta do'sti bor deydilar ikkita do'sti o'sha do'sti ham qabrgacha boradiyu lekin ikkita do'sti qaytib ketadi bitta do'sti qabrda qoladi dedi bular qaysilar deganda rasulimiz javob berib aytdilarki qabrgacha keladigan uchta do'st uchalasi biri bola chaqasi biri moli dunyosi biri uni qilgan ibodati amali dedi qabrdan qaytib keladigan do'sti esa bola chaqasi bilan moli dunyosi qabrda qoladigan do'sti esa uning amali dedi haqiqatda har qanday bolam chaqam deyilgan bilan har qanday dunyoyim degan bilan hech kim qabrda birga qolmaydi lekin yolg'iz qorong'u zulmat qabrga qo'yilganda esa uning hamrohi bo'lib uning qilgan amallari tutgan ro'zalari namozlari hayrotlari hammalari hamroh bo'lib turadi ammo uni na ayoli na dunyosi qabrda hamroh bo'lolmaydi ana bu oyati karimada ham alloh taolo sizlarni shu narsalar to'sib qo'ydi hattoki qabrni ziyorat qilguningizcha deb qoldi bir kishi olamdan o'tadigan bo'lib qolibdida fazilatli fozil kishilardan ekan o'g'lini chaqiribdi o'g'liga aytibdiki o'g'limginam sizga ikkita vasiyat qoldiraman bir vasiyatimni qo'lingizga tutqazib ketaman olamdan o'tganimda buni o'qing agar o'sha vasiyatimni bajarsangiz ikkinchi vasiyatimni bir joyga berkitib qo'yaman uni o'qimasdan yirtib yuboring agar birinchi vasiyatimni bajara olmasangiz shundan keyingina ikkinchi vasiyatimni bajaring dedi ota olamdan o'tdi farzand otasidan qolgan birinchi vasiyatni ham ikkinchi vasiyatni ham qilishlikka harakat qilardi albatta otasidan qolgan birinchi vasiyatni ochib o'qidi vasiyatda shunday deb yozardi o'g'lim bilasizki men sovuqdan qo'rqadigan yumshoq joyni yaxshi ko'radigan otangiz bo'laman mani qabrga qo'yganda oyog'imga hech bo'lmaganda maxsi bo'lmasa juda ham bo'lmasa bir paypoq bo'lsada kiydirib qo'ysangiz qabrda oyog'im sovuqda turmasin hech bo'lmasa mana shunday ehtirom bilan mani ko'mishligingizni vasiyat qilaman dedi bola qattiq turib oldi domlalar ahli ilmlar kelib otani kafanlashlik holatiga kelganda bola yig'lab turib oldi mana qo'limda otamni maktubi otamni vasiyati otamni oyog'iga maxsi kiydiraman dedi ulamolar aytdiki mumkin emas kafandan boshqa narsani qilishlik mumkin emas hech bo'lmaganda otamga paypoq kiydirib qo'yay vasiyat qildilar kelinglar deganlarida ham ulamolar oxiri aytdilarki sani otangni bu vasiyati botil shariatga muvofiq kelmaydigan vasiyatni biz qabul qilmaymiz agar mabodo qilmasang ham sen gunohkor bo'lmaysan tikilgan narsani kiydirib ko'milinmaydi qoidada mana shu lattadan boshqa narsa hech narsa ishlatilmaydi juda jilla qursa ikkitagina kafan yoki uchta o'sha lifafoy izoru qamis bundan boshqa kafanda mayitni libosi yo'q dedilar bola yig'lay yig'lay rozi bo'ldi otani oyog'iga paypoq kiydirolmasdan dafn qildi dafndan qaytar ekan bola yig'lab borib otamni birinchi vasiyatini bajarolmadim endi hech bo'lmasa ikkinchi vasiyatini bajarib qo'yay agar birinchini bajarganimda ikkinchini o'qimas ham edim otamni vasiyati shunday edi dedilar otasi berkitib qo'ygan ikkinchi vasiyatni ham topib ko'rdi ochib o'qisa otasi shunday deb yozgan ekan ey aziz bolajonim ko'rdingizmi dunyo bevafoligini hatto bir eski paypoqni ham man o'zim bilan olib ketishga qodir bo'lmadim deb yozib qo'ygan ekan mana bu narsani o'qib bola yig'lab yubordi otasini haqiqatda shuncha topgan dunyosi unga qoldi qurgan binolari o'g'liga qoldi otaizor esa o'zi bilan bitta dunyo matohi deb atanayotgan libos eng past libos deb sanalingan paypoqni ham olib ketishga qodir bo'lmadi biz esa maqtanamiz bolam ko'p deymiz o'g'lim ko'p deymiz dunyoyim ko'p deymiz binoyim ko'p deymiz shu narsalar bilan ovora bo'lamiz bola chaqa boqish kerak ekan deymiz tashvishlarni qilamiz hatto hatto qabrni ziyorat qilib qolamiz kalla yo'q unday emas debdi olloh unday bo'lish kerak emas tezda sizlar bilasizlar bu ishni işte nimaligini bunday holatda bo'lganini sizlar tezda bilasizlar so'ngra yana aytyapti ta'kidlab yo'q bunday emas sizlar tezda bilasizlar agar sizlar buni aniq ko'rishlik bilan bilganinglarda edi aniq bilganinglarda edi sizlar unda do'zaxni ko'rasizlar ya'ni endi yurib yurib shu ishlarni noto'g'riligini dunyo tashvishi va hokazolar bizni ibodatdan to'xtatib hatto qabrni ham ziyorat qilishlik holatiga tushgandan keyin so'ngra do'zoni ko'rasiz so'ngra aniq ko'rishlik bilan ko'rasiz so'ngra siz ana bundan keyin ollohni bergan har bir ne'mati uchun so'ralinasiz dedi eng tashvishlisi ham shu azizlar biz hozir ne'mat haqida gapirdik g'animatlar haqida gapirdik mana shu ne'mat haqida so'ralinasiz dedi alloh taolo sahobalar so'radilarki ya rasululloh uyimizdagi chiqqan xurmolarimizga ham mevalarimizga ham javob beramizmi rasulimiz aytdilarki hatto olgan nafas havoyingga ham javob berasan nima uchun nafas olganimizga har bir ne'matga javob beramiz ekan azizlar bu ne'matlarni g'animat bilishimiz kerak alloh taolo ne'matlarning turini ko'p qilib berdi yuqorida sanab o'tganimizdek mana bu ne'matlarda har biri uchun qiyomatda savol javob beramiz ekan dunyoyim ko'p deb faxrlanib bolam chaqam ko'p deb faxrlangan birodarlar shu dunyo berilinganda bola chaqa berilinganda nima qildi bola chaqa bizga nima uchun berildi azizlar ummati muhammad alayhissalomni ko'paytirishlik uchun xolos rasulimiz alayhissalotu vassalam nima uchun ko'payinglar uylaninglar ko'p bo'linglar dedilar qiyomatda meni ummatim ko'p bo'lishdan faxrlanaman dedilar shuning uchun biz o'nta bola dunyoga kiygizamizmi bitta bola olloh beradimi beshta bola beradimi mana shu bolamiz faqatgina ummatni ko'payishiga sabab bo'lishi kerak xolos ummatni ziyoniga xizmat qiladigan islomni zarariga xizmat qiladigan emas balki bir musulmon oilasi ko'payadigan bo'lishi kerak shunda bu ne'matga shukur keltirgan bo'lamiz bolamizga nimalarni o'rgatdik bolamiz na umidlar bilan katta bo'layotgan bola ota uchun nima xizmat qildi otasi olamdan o'tadigan bo'lib qolsa u bola nima qilyapti kechqurun yarim kecha bo'lsa ham domlani oldiga yuguryapti domlani darvozasini taqillatgan u qorakani uyiga borgan otam olamdan o'tyapti yordam bervoring nima qilishni bilmayman deydilar farzand domlalar nima qilamiz endi borib o'tirib yonida kalimani tahlil qilamiz la ilaha illalloh deb o'tiramiz jilla qursa juda ahvollari og'irlashsa qorakalar yosin o'qib beradilar mana shu holatda ota jon beradi bu holatlarda biz ko'p guvohi bo'lganmiz yaxshi yaxshi fayizli kimsalar yaxshi yaxshi ibodatli odamlarni qo'llarini ushlab o'tirib yosin o'qib o'tirganimizda ko'zlarida tomchi tomchi yoshlar o'qib jon berayotganini ko'rganmiz azizlar lekin bizni ko'zimizdan ham yosh chiqib turardi bu yosh shunday ediki bu bechora taqsirim butun umr bolam chaqam deb xizmat qildi to'rtta beshtalab o'g'illari bor nahot bitta o'g'li otasini qo'lini ushlab yosin o'qishlikka yaramasa ya nahot birorta o'g'li otasini peshonasini peshonasiga qo'yib alvido otajonim la ilaha illalloh deb aytishlikka yaramaydigan o'g'il bo'lsa shuncha umid bilan boqqan o'g'illariga nima bo'ldi endi o'g'il bilan maqtanishlik farzand bilan maqtanishlik nima foyda bo'ldi azizlar farzand omonati farzand ne'mati nima uchun berilingan edi hech bo'lmaganda orqamizdan qolayotgan farzandimiz ollohni taniydigan bo'lmoqligi kerak edi ollohni do'st tutmoqligi kerak edi rasulimiz alayhissalotu vassalamni do'st tutmoqligi kerak edi otasini oxirgi safarga ham jo'natib qo'yolmasa otani janozasini o'qiy olmasa onani janozasini o'qimagan bo'lsa bu farzanddan maqtanishni hojat shuning uchun ham bu berilingan farzand farzand maqtanishlikka emas balki islom ummatini ko'paytirishlikka xizmat qilsin orqamizdan faqat o'zlarigina qur'on o'qib bersin faqat o'zlari qur'on o'qisin hozir osongina bo'lib qolgan osongina bo'lib qolgan boshqalar orqali qildirish boshqalar orqali qildirish ba'zan oldimizga kelib qoladi taqsir xatmi qur'on qilishimiz kerak qorilardan tanishingiz bor biror qori boraylik otamga xatmi qur'on qilib bersinlar nechi pul turadi deb ham deb so'raydilar man aytdimki o taqsir uni pulga chaqadigan bo'lsang sizni pulingiz yetmaydi butun dunyoni bir tomonga qo'ying bir tomonga qur'onni qo'ying bosib ketadi biz buni pulini aytolmaymiz sizga qora akalarga borib man bu gapni aytolmayman chunki bilasizmi har bir harf uchun o'ntadan savobni va'da qildi rasulimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki alloh taolo har bir qur'on o'qigan bir harfiga o'nta beradi dedi va yana aytib qo'ydilarki man alif lam mim deganda bitta harf demayman uchta harf shu alif lam mim deganda o'ttizta savob beriladi dedi o'ttizta savob beriladi qur'onda nechta yuzta harf bo'lsa har biriga o'ntadan savob berilib minglab savoblar bo'lib ketsayu bu azizimiz endi buni pulga hisoblab turishligi juda qabohatu ko'zini nurini ketkazib vaqtini o'tkazib ibodat qilgan qora akamiz hech qachon buni iroda qilmaydi pulga buni chaqib bo'lmaydi eng achinarlisi nima uchun o'g'il bo'la turib o'zi ikki oyat qur'on o'qiy bilmaydi nima uchun ota faxrlanib o'tdi bu o'g'illardan bu qiz farzandlardan farzand ne'mati azizlar uning shukronasi uni ibodatga moyil qilib qo'yishlik bilan ho'p endi mol dunyo berildi nima qildik biz dunyo berilgan azizlarimiz o'zimiz bir ham hisob o'zimizni hisob qilaylik dunyo berilinganda buni nimalarga sarfladik qachon yetimparvarlik qildik qachon biror bir zaif notavonga biz sarfladik qachon ehson qilsak faqat badavlat boy o'ziga to'q kishilarni chaqiramiz zaif notavonlar qolib ketadi rasulimiz alayhissalotu vassalam zaiflarni yaxshi ko'rardilar hatto aytardilarki biror eng nozik jihodga chiqib ketayotsalar nozik bir jangga chiqib ketayotsalar aytardi ekanlarki menga butun zaiflarni yig'ib kelinglar o'zlari ko'zi ko'r quloqlari kar nogiron bo'lgan hech kimga ahamiyati bermaydigan judayam haqir judayam faqir bo'lgan kimsalarni mahalla ko'yda zarracha obro'si yo'q hech kim bo'lmagan kimsalarni aytib keling deydi ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligilarni aytib kelgandan keyin rasulimiz ularni oldilariga chiqib qarar ekanlar hech kimni oldida zarracha qadri yo'q faqir miskin nogiron quloq ko'zi ham yo'q ba'zilarini shunaqa holatda turibdi lekin ollohni qoshida bularni obro'si baland taqvolari baland ularni oldilariga chiqib rasulimiz aytar ekanki deyarkanlar ey zaiflar allohga duo qilib beringlar olloh bizga yordam bersin shu jihatda deyarkanlar rasulullohdek zot zaifu notavonlarni haqlaridan duo olarkan qani aytaylikchi azizlar qachon biz bitta faqirni xonadoniga borib taqsirmanga duo qiling dedik qachon eshigimiz tagidan bir bechora miskin qo'shnimiz o'tib ketayotsa unga hurmat qildik qilar azizlarimiz hammamiz demoqchi emasman azizlar bu illat bu yerda o'tirgandek emas bizniki ham noiza qilayotgan u qilinayotgan hamma odam bir xil bunga biz salbiy tomonini olishimiz kerak hammamizda bu kamchilik bor lekin shuni o'zimiz to'g'irlashimiz kerak birgalikda to'g'irlashimiz kerak zaiflarda notomonlarni holidan xabar olish kerak azizlar hadisi quddisiy bor hammamizga mashhur bir hadis quddisiy bor ya'ni alloh tomonidan aytiladi ya ibn adam ey odam bolasi deb boshlanadi bu hadis ya'ni alloh taolo aytarkan ey odam bolasi deb qiyomat qoyim bo'lganda ollohdan olloh bandasidan so'rayapti ey odam bolasi man kasal bo'ldim ko'rgani kelmading a olloh so'rayapti banda aytarkan yo robbiy sen o'zing shofiol amroz bo'lsang kasallarga shifo berguvchi bo'lsang har qanday narsadan behojat bo'lsang sen qandoq qilib kasal bo'lasan va qandoq qilib seni oldinga boraman shunda alloh taolo ki, falon qo'shning falon birodaring falon dindosh musulmon tanishing qarindoshing kasal bo'luvdimi agar o'shani oldiga borganingda mana u yerda topgan bo'larding ana endi azizlar qarang bir kasalni oldiga musulmon kasalni oldiga borishligimiz uni ollohni u yerda topishligimiz bilan barobar bo'ladi mana bu narsa juda ham bizga mutaassir ta'sirlik holati shu ekanki kasal ko'rishlik o'zi musulmonni musulmondagi haqlardan bittasi alohida boshqa hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar kasalni ko'rishlik janozaga ergashishlik aksa urganda alhamdulillah degan odamga yarhamakulloh deyishlik mana bular o'zi musulmonni haqqi lekin biz ko'p muhokama qilib ko'p munozara qilib ko'p o'ylanadigan bo'lsak faqat obro'li odamlar kasal bo'lsagina boramiz ekan biror bir zaif yo biror bir notomon bir bechora kasal bo'lganda bormaymiz ekan faqatgina alloh subhanahu va taolo obro'li qilib qo'ygan yoki o'zimizni ichimizda katta bo'lib turgan amaldorimiz bo'lib turgan odamni ko'rgani boramiz ekan lekin zaif notavon bechorani ko'rishlik yo'q ekan hech kimga bildirmasdan bir borib duosini olib kelay degan narsa bo'lmaydi ekan yana o'sha hadisni davomida ya ibn adam ey odam bolasi man och qoldim taom bermading deydi ekan olloh shunda inson aytarkan yo robbiy sen qandoq och qolasan butun dunyoni ne'mat bilan to'ldirib turuvchi bo'lsang qandoq qilib senga ne'mat beraman nimani ham beraman nima bilan boqaman olloh aytarkanki falonchi bandam falon seni tanishing yo falon qarindoshing och bo'lganda unga taom so'ragan mahalda taom bermading agar o'shanga taom berganingda u yerda mani toparding manga bergan bo'larding haqiqat bu azizlar faqir miskin yetim yesir bechorani haqqi bor bularni ta'minlab qo'yishimiz kerak agar shu adolat yo'qolar ekan shu o'lchov shu tarozi buzilar ekan jamiyatda boy bilan kambag'al bir birini yomon ko'rib yuraveradigan bo'lib qolar ekan kambag'allar boylarni yomon ko'rar ekan chunki ularni haqqiga xiyonat qilyapti ammo sahobalar unday emas edilar sahobalar esa boylari kambag'allarga mehribon bo'lardilar ularga butun borlig'ini berardilar kambag'allar boylarni haqqiga duoyi xayrlar qilardi bizda esa kambag'al qo'shnimiz eng yomon ko'rgan qo'shnisi boy qo'shni bo'ladi biz aytamizki bu ko'rolmaydi deymiz lekin mana shu narsani yo'q qilishlik uchun boy badavlat kimsalar kambag'allarga mehr oqibatli bo'lsalar kambag'al bo'lgan birodarlarimiz mani faqatgina bir ollohni bergan rizqidan ozginagina berayotgan nasibam yo'q xolos lekin man iymonga boyman ertaga bu uchun manga olloh jannatda katta sharaf berib bundanda kattaroq qasrlarda o'tirishim bor degan aqidada turish kerak mana shunday kambag'al och qolgan yetim yesirlarni boshini silagan insonlargina ertaga ollohni topganlar savobidan bo'larkan azizlar yana mana shu hadisni davomida men chanqadan tashna bo'ldim sen menga biror mashrubot bermading deydi ekan olloh banda aytar ekanki yo robbi san qachon chanqaysanki senga suv bersin yana o'sha javobni qilib olloh aytar ekanki bilonchi bir odam chanqagan edi suv so'ragan edi san unga birorta ham mashrubot ichimlik bermading ana shu yerda berganingda edi mani topgan bo'larding bu azizlar o'sha ne'matni qanchalik ahamiyatli ekanligi har bir berilingan ne'mat allohdan ekanligini bilib bunga shukrona qilib bunga muvofiq hayot kechirish kerak mana shu bugungi bizni marosimimizni sababchisi ham ikkita yosh musulmon birodarga yosh ikki muslima ne'matini ato qilishligi yosh ikkita muslima ayolga qizlarga yosh bitta ikkita musulmon yigitni ato qilinishligi ne'mati bu ne'mat nima uchun berilindi bu ne'mat azizlar insonning o'zi xulqi yaratilganidan juftlikka moslangan ekan bu ne'matni shukronasi qanday bo'ladi endi buni shukronasi o'sha berilingan ne'matni chiroyli tasarruf qilishlik bilan bo'ladi bu uylangan ukalarimiz olloh bergan juftlik ne'matlarini qadriga yetmoqliklari unga shukrona qilib ibodatga buyurmoqliklari halol narsa olib kelib halol luqma bermoqliklari va ayoli bilan ittifoqchilikda yashashliklari lozim bo'ladi hozirgi kunda mana shu ne'matni qadriga yetishlik kamayib ketib juda ham qo'ydi chiqdi ko'payib ketdi azizlar biz domlachilik bilan xalqni ichida yuradigan odamlar qo'rqib ketyapmiz juda ham zalolat juda ham qabohat jirkanch bir holat har haftada bo'lmaganda bitta domlani o'ziga ikkitadan oila buzilishligi murojaat qilyapti ikkitadan uchtadan bolalar yetim bo'lyapti bu narsa g'ayri islomiy islomda yetim parvarlikka buyurilgan yetim ko'paytirishlik emas o'sha ne'matni qadriga yetmaslik agar ayoli bo'lmasa u zinoga yursa qattiq gunohkor bo'lsa ayoli bilan halol maishatda halol suhbatda bo'lishligida shuncha savob topadi bu ne'matni qadriga yetishlari lozim bo'ladi va hech qachon Allohni bu bergan hadoyasiga bu omonatiga xiyonat qilmaslik kerak azizlar alloh taolo sizu bizlarni ne'matini qadrlaydiganlardan qilsin hammalarimizni xonadonlarimizdagi farzandlarimizni orqamizdan o'zlari qur'on o'qiydiganlardan bo'lsin va har bir aytilingan besh g'animatni va qur'onda aytilingandek o'sha ne'matlarga berilib ketib allohni ibodatdan to'xtab qolishligimizdan allohni o'zi saqlasin biror kishi ne'matdan so'roq savoldan qutulib qololmaydi hatto hammani so'roq savol qilib bo'lgandan keyin dunyoda birorta inson qolmagandan keyin oxiri sulaymon alayhissalomni ham alloh hisob qiladi sulaymon alayhissalom eng ko'p ne'mat so'ragan payg'ambar eng ko'p ne'matni egasi bo'lgan hatto payg'ambar bo'lsa ham bu zotdan olloh so'roq savol qiladi san bu narsalarni nimaga ishlatding deb shuning uchun ertaga har bir qadamimiz har bir yurish turishimiz luqmamizgacha javob berar ekanmiz azizlar ogoh bo'laylik alloh huzuriga borganda bu ne'matlarni shukrini ado qiluvchi shokirlardan bo'laylik subhana robbika robbil azzati amma yasifun va salamun alal mursalin alhamdulillahi robbil alamin alloh taolo bugungi ikki buyuk ne'mat oila ne'matini nashidasini surib turgan aziz birodarlarimizga baxtu saodat nasib aylagin ularga yaxshi zurriyot ne'matlarini bergin rasulimiz alayhissalotu vassalamning ummatini ko'paytiradigan oilalardan qilgin duoga qo'l ochib turgan hammamizni berilgan ne'matlarni yanada ziyoda qilib bunga shukrini ham ziyoda qilib borgin yo rabbiy sallallohu ala sayyidina muhammad va ala ali muhammad va barik vasallam bi rahmatika ya arhamar rohimin allohu akbar